gikurikira iminsi yose kuwa gatatu kuva isaha y'icumi n'iminota cumi n'itanu ndabaramukije bakunze mwese muri ko muratega biri radio isanganiro nongereye ndabahe ikaze muri kino kiganiro tahura utahuze abandi kiganiro kibayagira ku bidukikije mukagikurikirana ku munsi nk'uyu nkano mango uburundi burafise amasoko menshi y'amazi amasoko mbere unasanga akenshi afasha n'ibindi bihugu mu kuronka amazi meza mbere ubwa mbere hari icyo amazi meza yoba amariye umuntu amasoko yoyo avamwo ayo mazi ni gute yokingirwa kugira abere inyishu nziza abanyagihugu mbe mu byonona amasoko y'amazi hoba hariho umugambi wo gukinga kugira abo babyonona babyonona babihagarike canke bihebe mu kiganiro tahura utahuza abandi uno munsi tuza kugerageza kuraba yuko ibyo bibazo n'ibindi byo vyotorerwa inyishu hano muri studio mfise abatumire babiri uwundi turacamurindiriye turi kumwe na Emmanuel Ndorimana numuyobozi mukuru w'amazi n'isukura mu bushikiranganje bw'ibidukikije ndakuramutse ndaguhanikaze ndabaramukije nanje ego turi kumwe kandi n'umuyobozi w'amazi muri Regidezo namwe tusangwe kaze muri kino kiganiro tahura utahuza abandi widondore n'abari ko baradukurikirana ego me murakoze Jean Tonsenyo Badesire ego umutumire turindiriye ni ambasaderi Albert eh, Mbonerane mu mwanya nibaza yuko ahava ashika ikiganiro tahura utahuze abandi tukaba twaravuganye kandi n'umwigisha muri kaminuza mu gisata cy'ubumenyi ariwe professeur Gaston Savyimana kugira atubwire na cyane cyane ku kamaro k'amazi meza mu mubiri w'umuntu eka n'ukuntu ayo masoko turiko tugaruka ko uno munsi yo kingigwa ikiganiro mukaba mwagiteguriwe nanje medali niyo nkuru mu buhinga bw'ibyuma hakaba hariyo François Akimana reka rero twempi twongere kuba ikaze amazi abantu benshi bakunze kuyabona kuyumva ntange umuco ukuntu amazi atunganijwe mu isi washaka kugira umuntu abanza atahure ibyo ari byo ni uko iyo tubona amazi turabona inzuzi turabona inzuzi zito inzuzi zinini turabona ibiyaga turabona amabahari hariho n'amazi washaka tutabonesha amaso ari munsi y'iyi si dukorera ko ibikorwa bya misi yose rero mu yandi majambo nuko muri ayo mazi yose tuyafatiye muri rusangi nuko mirongo icenda n'indwi ibice mirongo icenda n'indwi ku ijana bigereranywa n'amazi ari mu ivyunyunyu Eh, ajya bita mu rurimi rw'igishyitsi amawoseya rero aya oya afise igice kingana na mirongo icyenda n'indwi ku ijana hanyuma amazi ari disponible donc ashobora kuba yoshobora guhingurwa ngo tuyakoreshe mu bikorwa byacu bya misi yose haba kunywa haba kuyahingura kugira ngo akore mu mahinguriro n'ibindi murabye uko mwatubwiye iyo amazi ava haravugwa amasoko mbe ayava mu masoko hoho ameze gute hano mu gihugu cacu cyifashe gute e, hano mu gihugu cacu amasoko ari ubwoko butatu e, ubwoko bwa mbere kuko aha ndavuga cyane cyane mu mice ibiri hariho umuce wa mbere eh, nogereranya n'abantu baba mu mitumba tuvuga mu rurimi rw'igishitsi eh, ababa dande milieu eh, riho hariho n'ababa mu bisagara twita mu rurimi rw'igishitsi les gens qui vivent dans les villes rero muri ico gihe haba mu baba ku mitumba canke haba ababa mu bisagara hari intambwe tutarashikako kuko ibituma ayo mazi yononekara biracahari ntituratahura ariko nibaza yuko uko abantu bazogenda bigishwa ariko tuzogenda dutera intambwe ayo masoko ku buryo azotinda agakingirwa uko bishimishije mugabo ku ruhande rw'iwanje nk'umuhinga muri ibyo bintu ni uko eh, ntiturashika ku ntambwe ishimishije mu gukingira ayo masoko ubu rero akaba ari professeur gaston sabyimana akaba ari umwigisha muri kaminuza mu gisata cy'ubumenyi reka tugaruke hano muri studio mu bushikiranganji bw'amazi n'isukura eh, nako umuyobozi w'amazi n'isukura mu bushikiranganje bw'ibidukikije Emmanuel Ndorimana mbega igisata cy'amazi ubwa mbere cifashe gute mu bushikiranganje bwanyu murakoze nagomba kuvuga yuko nk'uko umuhinga ahejeje kubivuga eh, gaston by'ukuri amazi mu burundi yababwiye ko hari ayo mu nzozi mu masoko hakaba n'ayo mu kuzimu ibyo oh, imana yaduteye iteka ayo mazi arahari mu burundi yaba ayo mu nzozi mu masoko amazi arahari muri rusange arahari mu burundi ntawavuga yuko amazi tutayafise imana rero yaduteye iteka no gushima amazi turafise ariko rero muti byaba byifashe gute nkuko yavuze nawe nyine avuga ati by'ukuri amazi nitwovuga yuko akingiwe e, turi ko turaraba ayo mazi yo mu masoko urabona yuko abangamiwe abangamiwe n'iki abangamiwe n'indimiro hajya haruguru y'ajya amasoko y'amazi ajya twita imbizi muri rya soko rero icyo ni ikibazo tugifise tubona ariko rero navuga yuko leta y'uburundi yamaze gufata intumbero yuko ayo mazi ateza gukingirwa ibyo oh, bikaba twabibonamo mu ngingo zafashwe zo guca imikobeko mu ngingo zo gutera ibiti leta rero ubu yarahimirije rwose abenegihugu abarangwa intwara bose barabizi y'amazi imvura iguye yacatemba akaza gutera eh, ingorane mu muri rya soko hakaba isuri yamaze acaja mu kuzimu ataca muri wa mukobeko akaja mu kuzimu noneho yamaze mu kuzimu agacamesha uteye igiti yamazi aho guca atemba aca kurekerana ya mizi y'igiti agacaja mu kuzimu ugasanga rero byose izo ngingo zafashwe ni ingingo nziza zituma amazi yakingirwa hama ikindi kumbure no nogenda mvuze nuko murabizi mwese yuko leta Burundi yashyizeho tego ry'amazi twakwita mu rurimi rw'igishitsi nkuko yavuze umuhinga Gaston twita tuyita code doro iryo tegeko ry'amazi rero ni itegeko ritanga ryerekana ingena amasoko amazi yose mu burundi yaba mu kuzimu yaba yo mu biyaga no mu nzuzi yaba yo mu ntuzi mu masoko ategerera gukingirwa iryo tegeko rero ringaho ngaho ubu nk'abakorera leta dukubitirwa kurishyira mu ngiro kugira ngo amazi akingigwe nk'uko dushyikira ku ntumbero leta kuko intumbero ya leta ni uko amazi aboneka ari menshi kandi ari meza kugira ngo umwene gihugu ari uyu munsi n'uzovuka azoronka amazi meza muravye amasoko ahari twovuga tugafata ajya makuru makuru ku bwinshi ni gute mwebwe muyakurikirana mbe murafise ibiharuro muvuga muti aya n'amasoko asanzwe afasha abanyagihugu murakoze urwego rw'ubushikiranganje murakoze eh mu isanze cyo hariho icigwa cyakozwe twakwita mu rurimi rw'umunyamahanga plan directeur national doro icyo kigo cyarakozwe mugabo ubu twarabonye yuko ubu hoba hari ibyahindutse hari ibyahindutse kuko amasoko amwamwe usanga yarakamye ubu rero turi ko yuko twosubira tukagisubiramo kugira ngo turonke ibiharuro bigezweho dufise uyu munsi titumenye ngaha mu burundi dufise amasoko angana gutya ati ayo mushaka uko mbe ibibanza byo byo muba mubizi mwarabigenzuye hari ibyo mu bushikanganje mwavuga muti ibigiye gukingirwa kuruta ibindi no kuvuga ibyo muhera ko nibi nibi murakoze cyane urumva nababwira yuko ibiharuro twari dufise twavuga dufise mu hagati amasoko ibihumbi bitatu masoko ibihumbi bitatu mugabo nabwe yuko ubu ugiye kuraba ibintu byarahindutse nico gituma tutegeza kugira indi byigwa kugira ngo turabe ingene amasoko dusingana ingana ngana muti mbega kugira muramaze kubona mwoyakingira gute ibi rero kakumbure kuyakingira turaza ko ariko ture kubonaho tutandukire muri regidezo iyo tanganyika nayo turiko turihweza umengo ntikingiwe neza kuko turabona neza ko hariho kutubahiriza rya tegeko bita kodoro iryo tegeko rero hamwe igihe ukurikizwa byofasha cyane kugira ngo regidezo ayo mazi kuba muri Tanganyika yakoreyo ameze neza ni kivyerekana nuko kino gihe amazi tuyakura ku birometero bitatu n'inusu bya byo ku mubari eh, w'ikiyaga bisigura ko ikiyaga uko kibandanya cononekara ikindi gihe tuzohava tuyakura mu gihugu kibanyi cya Kongo rero icyo ni obstacle ingwane ya mbere tubona kandi iyo ngorane ikongera igaterwa n'amahinguriro aboneka mu gice cy'epfo y'igihugu nk'imurumonge ajya amahinguriro y'amavuta amahinguriro y'amavuta ajyanye iyo bahejeje gukoresha ajyamazi baca basuka direkitema muri tanganyika aho ayo mazi aba ari hanyuma amasoko nayo twita ogravite nk'uko umuyobozi mukuru yamaze kubivuga iyo ayo masoko ari mu karere kadakingiwe abantu bagaca ibiti bagakuraho amashamba yose ahari ni ukuvuga ayo mazi acakama akagabanuka ni ukuvuga twe tugira ingorane mu bintu byose tuba twarahubatse bishobora kuba imfagusa mu gihe ayo mazi akamye nicyo gituma tugerageza kuraba ingene byogenda rimwe rimwe tugashyiraho amaperimete do protection naho adafasha kinini yegereye kugira ngo bikunde ayo masoko abandanye akingirwa hama mwavutse na cyane cyane ku isoko rinini mwebwe mukoresha ritanganyika mugabo urabye hari n'ayandi masoko usanga ari hagati mu gihugu uyoyo hari ikinini yoba afasha canke ni igiki mukora kugira munamwe muyakingire mwebwe nka regidezo twebwe kumbure bidashishikara kuba bidashobora kubana n'amazi kuko umwanda murumva ko uca uba mwinshi muri ayo masoko kandi tugasaba yuko n'ibiti biri kuri iyo misozi kuko abava mu musozi byogerageza gukingirwa ku rwego rw'iwacu nta kinini dukora atari uko duhimiriza abategetsi batwara muri ako karere kugira ngo badufashe gukingira ubwo burere ikiganiro nitahura utahuza abandi ikiganiro kibayagira na cyane ku bidukikije abatumire ni babiri turi kumwe na Desire Nsengiyumva ni umuyobozi by'amazi muri Regideso tukaba turi kumwe kandi na Emmanuel Ndorimana numuyobozi mukuru w'amazi nisukura mu bushikiranganje bw'ibidukikije twabwiye yuko twari twashimye gutumira Albert ambasaderi Albert Mbonerane wo muri ACVE ariko nkuko mubona akaba atashoboye gushika hano tahura utahuza abandi ni ikiganiro cya radiyo isanganiro ifadikanije n'ishyirahamwe biraturaba mbe mu bushikiranganje hari ugukorana na cyane cyane n'aya mashyirahamwe haba ayakoresha amazi canke aya yandi asanzwe ari mu ya mbere muyonona aya mazi musanzwe mukorana hoho mukorana gute murakoze cyane numva nagomba menyesha ariko batwumviriza nacyo gituma ubushikiranganje bwabayeho bwitwa ubushyikirangange bw'amazi yavuze ati ayo mazi yose barafise ingorane byo kuri ibyavuga nibyo turayibona nacyo gituma eh, twe natwe tugerageza gukoresha ryateye ry'amazi nyine kugira ngo turabe yuko rezidenze yokoroherwa kugira ngo amazi inyubako yaramutse yubatse ejo ntizize zibeho zitagira amazi amazi yakamye hama kandi eh, ntishobora usanga igiye utora amazi haba nko mu kiyaga ugasanga amazi yamaze gucafura rero muti bimeze gute ku kiyaga nkuko yabivuze kiyaga hariho by'ukuri abantu bataramenyera neza eh, amazi akamaro kayo twaba turi turasemera tuvuga ati nyabona nyabona amazi n'ubuzima ati hamwe twakwikangura amazi yakamye ko kizira kuhubaka icyo twamatiriko turababwira yuko misi yose ni intambara ya misi yose tubabuza ko bubaka ku metero ijana na mirongo nagira ndayivugire ngano ndabwira yuko abantu bavyumve leta yifashe ingingo so kugira ngo ibahotore ni ku yabo iyo ngingo yafashwe ku neza yabo kugira ngo aya mazi bariko bararonka uyu munsi baze bame bayaronka n'abana bazovyara baze baze basanga amazi ari meza haro ingingo ya mirongo itanu na kabiri ingingo ya mirongo na kabiri iravuga yuko kizira guhumanya amazi kizira gusuka umucafu mu mazi ibyo rero turasaba yuko abafise amahinguriro amayengero y'ibigazi nk'uko yabivuze hariya mu rumonge ko kizira kikaziririzwa gusuka imicafu yabo mu mazi haba mu nzuzi zisuka mu kiyaga Tanganyika cyangwa mu kiyaga Tanganyika ubwacu ibyo rero twaratanguye kubikorera ko leta igakebura cyo kuri leta n'umubyeyi irabanza gahanura byase igakebura iri bwiriza twaragigishije kenshi turahimiriza abantu bose cyane cyane batuye mu kiyaga Tanganyika ku nkengero y'ikiyaga ko kizira kikazira guhumanya ikiyaga niho twaca dufata rero tubonye yuko hari abantu batabyumva neza dutangura gukoresha akanwa finwavi mhm. nubabwiza ukuri ko guhera mu rumonge amayengero y'ibigazi ndazi yuko ubu hari ikintu kinini cyahindutse twarakoresheje itegeko turahanura byose turakebura n'akamwafi mwafi karajyamo biriko biramera neza ubu rero icyo dusaba ni yo ngaha mu gisagara Bujumbura mugaba naho twasanze hari akagorane katakavuye kumbure ku by'iwacu eh, natwe ku ibyuma hariho ibyuma bitagenze ne twasanze bya bisako byagize ingorane birapfa ibyo rero nagomba ndabwire yuko leta amaze gufata mu minwe ibyo byuma biri mu kuguka kugira ngo amazi yisuka mu kiyaga ngaha mu gisagara cya Bujumbura abe meza mm. muri icyo gihe rero umuntu wese azi yuko afite amahinguriro azohirahira akabandanya asuka umucafu mazi itegeko rizokora Ego ayo mazi rero tuvuga ayo mazi turiko turasaba ko yokingirwa reka mukurikire akamaro kayo na cyane cyane tukabishikirizwa na eh, professeur Gaston Savimana eh, yigisha mu gisata cy'ubumenyi muri kaminuza amazi aradufitiye akamaro kanini ni nacyo gituma bakunze no kuvuga ngo amazi ni ubuzima amazi ni ubuzima kubera iki amazi ni ubuzima kuko deja mu mubiri w'umuntu amazi afise uruhara runini ari ku rugero runini ndetse urwo rugero ruharugwa ku bice mirongo ine na bitanu ku ijana gushika ku bice mirongo umunani ku ijana ibyo byose biba bivana n'ukuntu Eh, umuntu imyaka bageze ko nko ku baharura ko baba bafise amazi aba afise ibice mirongo ine na bitanu ku ijana ariko ku mwana akivuka amazi aba afise uruhare aba afise eh, ikigereranyo kinini aba ari ku rwego rwa mirongo umunani ku ijana ni ukuvuga ayo mazi ku muntu akuze eh, twita mu gifaransa anome adult amazi agereranywa n'ibice mirongo itandatu na rimwe ku ijana none ayo mazi twavuga tuti aja mu muntu bigenze gute ni uko aca mu byo tunywa agaca mu byo dufungura eh, yaba avuye mu byo tunywa nuko biba byavuye mu mahinguriro biciye mu byo dufungura ibyo dufungura byinshi bica mu mahinguriro ni ukuvuga rero hari iyo amahinguriro akora arakoresha amazi iyo akoresheje amazi barahingura hama bahejeje guhingura hariho n'amazi aca asigara yitwa mabi ayo mazi yitwa mabi aca asubira muri ya masoko akaba ariyo acafuza ya masoko rero icokogwa kuri urwo ruhande nuko ayo mazi aba yamaze kuba mabi umuntu atoshobora gukoresha mu buzima bwa minsi yose umuntu atoshobora kunywa abwirizwa kubanza guhingurwa imbere y'uko asubirira muri ya masoko eh, yari yavuye mu bwa mbere na mbere hama ikindi cya kabiri ni uko hariho ibyo twita imyavu imyavu iva mu mahinguriro imyavu iva mu mazu imyavu iva mu ma entreprise nk'amahoteli n'ibindi n'ibyo byose ni ikintu umuntu ategereza kumenya yuko bitereza guhingurwa imbere y'uko babisuka aho ariho hose tahura utahuza abandi ikiganiro cya radiyo isanganiro ifadikanije n'ishyirahamwe biraturaba Eka tugaruke hano muri studio umuyobozi w'amazi Desirense ngiyumva muri Regidezo turiko turarangiza nigiki mubona cokogwa kugira ayo masoko acungwe canke ayo masoko akingigwe neza ejo canke hirya ejo muronke amazi meza ku bwinshi muha abanyagihugu Cico mbona cokogwa nuko ubushikiranganje burimwo ubuyobozi bw'amazi n'isukura ko bufata ikibazo mu ntoki ni ukuvuga ibyo bibanza birashobora gukingirwa kandi amazi akaguma ari meza ikindi twosaba ni uko hobaho gutera ibiti ahantu hose haboneka nk'ubugaragwa kugira ngo bikunde ayo mazi afatwe ntihabe inkukura ariko ayo mazi ashishikare kuyungurura hanyuma ashobore kuboneka nk'amasoko hanyuma aha mu gisagara cya bujumbura kugira ngo amazi twebwe tumbone neza ko akingiwe ni uko bogerageza bakurikiza neza itegeko rikingira amazi kodoro hanyuma kandi atari mu kiyaga gusa ariko n'izi nzuzi sinzi ko muraraba iyo imvura iguye izi nzuzi zimanuka zuzuye ibyondo byinshi zisharije ibyo nabyo biratuma bica bigorana kuyungurura amazi dutanga kubera tuca tuyora natwe isuri ibyondo byinshi kandi ari ku birometero byinshi twe tukibaza ati ibintu bimwe byo bandanye uku bizogorana mu myaka izoza kuronka amazi meza nuko rero turasaba yuko iyo koridoro ikurikizwa ku kiyaga tanganyika no kuri izi nzuzi zisuka mu kiyaga tanganyika ego murakoze cyane mu bushikiranganje mwatubwiye yuko mwafashe mbere ibihano muravuga yuko n'akanywafi nywafi muragafata cyane cyane muhereza rumonge n'aha mu gisagara ni giki abanyagihugu bo kwizera ko kigiye guhinduka eh, na cyane cyane mu gukingira ano masoko y'amazi mu majambo make turangiza urya musozi wo mu migwa murabona yuko Tanganyika mu kiyaya hama kubera ijya misozi dakinguye neza ya bimwe byo gutera ibyo gucimikwa gutera ibiti bitariho neza imvura iguye itana ivu ryose ryo mu migwa rukaruhukira mu kiyaga Tanganyika aha yanyasaba kandi politike yagiyeho yo gukingira amazi yo gukingira isi kuko by'ukuri Kingi isi ubukingiye n'amazi ko yoja mu ngiro bakadufasha yuko bagatera ibiti igemiko bikigacirwa bishoboka bagatera ibyatsi kugira ngo igasuri iva hariya mu misozi igabanuke amakani nasinagana ntababwiye yuko hariho mu ntumbero yo gukingira ry'amasoko y'amazi hariho itegeko rishyiraho inkikuro kugira amasoko y'amazi hano mu gihugu akingigwe ayo masoko asanzwe afasha abanyagihugu haba bo mu burundi eka nabo mu mahanga ayo masoko agaburira akarere ni nk'ayahe hariho uruzi nile hariho ikiyaga tanganyika ikiyaga tanganyika kigabuwe n'ibihugu bine uruzi nile ruragenda ibihugu byinshi ni ukuvuga yuko ku ruhande rw'iwacu nko mu burundi tutagiye tuyakingira arafise ingaruka mbi ku rugero rw'iwacu nko mu gihugu kandi hariho n'ingaruka mbi no mu karere ikintu cya mbere dukwiye gutahura mu ngaruka mbi ni uko ubwa mbere na mbere iyo amazi ari mabi eh, aratugirira ingaruka mbi ku magara yacu icyo ni cyo kintu cya mbere umuntu abanza gutahura ingaruka mbi ku magara yacu ingaruka mbi ku bidukikije kuko kenshi hari igihe dukunze kuvuga ku bidukikije ariko tukibagira gutangura ku magara yacu rero icyokorwa ni icy'uko umwe wese ahari eh, arafise uruhara runini ntihagire uwuvuga ngo ni bya naka cyangwa ni bya bariya cyangwa ni bya entreprise kanaka tubanza gutahura yuko bibanza kubera aho ubwo bucafu bubereye nimba ari kumuhana ntahure yuko mu buryo bwo kumuhana amazi mabi sindayasuka muri kanivu amazi mabi sindayasuka mu ibarabara imicafu simfa nsutse mbwirizwa kumenya ko iyo amazi yamaze gukoreshwa akaba mabi mbwirizwa kuyacisha mu ihinguriro hari ubwoko bwinshi bw'amahinguriro y'amazi mabi hari ubwoko bwinshi bw'amahinguriro y'imyavu ariko umuntu wese abwirizwa kumenya yuko ibyo byose bibwirizwa guhingurwa ku buryo bidapfa gutererwa ariho hose kuko bivajya tubaye bigaca mu makanivo bigaca mu nzuzi bigatinda bigashikirana za nzuzi zigaburira akarere umuntu yoraba ico akora kugira ngo akingire ayo masoko ari naco no kwita kubanza gutahura ico nukwita mu rurimi rw'igishitsi education environnementale nshatse kuvuga eh, kumenya eh, uko twokwifata eh, ku buryo twokingira ayo masoko kuko nitwatahura icyo tukamenya yuko hata muntu arenda guhimiriza uwundi tukamenya yuko iyo ayo masoko yononekaye ingaruka mbi ziracika ku buzima bw'umwe wese muri icyo gihe tuzoba turi turatera imbere hanyuma bimaze kuva kuri urwo rwego kubanza kubitahura hazobaho urwego rwo kubikora umuntu akamenya yuko adapfa gusuka ariho hose hanyuma ariko bijya twita imyavu hakaba ugutandukanya kw'imyavuko imyavira ubwoko bwinshi hanyuma amaze hamaze kuboneka e, ico umuntu acabirungika mu mahinguriro asanzwe abijejwe arakoze professeur Gaston Savyimana akaba yera umwigisha muri kaminuza mu gisata cy'ubumenyi eka yakoze na Desire Nsengiyumva murongo y'amazi muri Regidezo mwakoze kwitaba ubutumire bwacu yego namwe murakoze ego yakoze na Emmanuel Ndorimana umuyobozi mukuru w'amazi n'isukura mu bushikiranganje bw'ibidukikije mwakoze kwita ubutumire bwacu mu kiganiro taho abandi murakoze cyane ariko mbwirebe n'igihugu bose ariko twumviriza yuko gukingira amazi ari bya bose ko bodufasha kugira ngo amazi akingigwe na cyane cyane mu gukingira isi yabo n'amazi muri rusange yakoze na François Kimana niwe yari karamfasha mu buhinga bw'ivyuma ikiganiro tahuza abandi no munsi kikaba cari kiremeshejwe nanje Medal niyo nkuru nimugire ibihe byiza hose muherereye naho butaha Tahuru abandi Ahuba ivyo ukubayeho nibidukikije ivyo twumva handi bihitana abantu n'ibintu bitwigishike gutahura utahuza abandi ni ikiganiro cya radiyo isanganiro mu gikurikira iminsi yose ku wa gatatu kuva isaha y'icumi n'iminota cumi n'itanu